cēliens kopā ar Karitas Latviju. Īsteno mīlestību darbos. Esiet sveicināti, dārgie radio Marija klausītāji. Paldies, eh, ka klausāties mūs, ka esat eh, kopā. Uh, Eh, gan mājās, gan ceļā, un paldies arī ikvienam, eh, kuri klausās rīta cēlienu kopā ar Karitas Latviju par Karitas eh, žēlsirdības darbiem. Paldies arī par klausītāju atsauksmēm, paldies arī par jūsu ziedojumiem, ka jūs atbalstat Radio Marijas skanējumu. Uh, Un eh, šodien es būšu kopā raidījumā ar Sandru Stadi, eh, bērnu ciemata graši vadītāja. Sandra jau ir bijusi radio studijā un arī kopā ar kādu eh, jaunu dāmu, kas ir, kas ir dzīvojusi bērnu ciematā. Šodien mēs ar Sandru sarunāsimies attālināti, un es sveicinātu Sandru. Labdien! <laughs> Paldies par tavu laiku un ka, ka tu piekriti pastāstīt, pastāstīt klausītājiem par bērnu ciematu, bet varbūt vispirms iepazīstina ar sevi klausītājus. Es esmu Sandra un nu jau 30 gadus darbojos Grašu bērnu ciematā, jo pirms 30 gadiem kopā ar Eh, vienu francūzi, Kristofu Aleksandru, kurš eh, bija šeit Latvijā un kurš vēlējās atbalstīt Latvijas bērnus. Un, un eh, viņš pieaicināja mani sākotnēji kā tulku, un tad mēs arī. Nu, es biju pašā, klāt pašā sākumā šim projektam, kad, kad šeit viss tapa. Mēs esam Cēsvēnas pusē, kas ir pati, pats vidzemes centrs, pati vidzemes sirds. Uh, Un, un mēs sākotnēji atjaunojām šeit vienu vecu mūža sēku, kas ir eh, kas saucas Grašu pils blakus Cesvainai. Un, eh, un tad ar laiku mēs izveidojām bērnu mājiņas. Šobrīd mums tādas ir četras. Un mēs uzņemam bērnus no visas Latvijas. Mums ir bijuši savulaik bērni gan no, no liepājas puses, no kurzemes, gan, gan, gan šeit pat no vidzemes, eh, tiešām no, no, no visas Latvijas, no Rīgas arī. Uh, Un, eh, un eh, šīs ir mājas bērniem, kuru vecākiem visbiežāk ir noņemtas tiesības dažādu iemeslu dēļ. Eh, bet, protams, tas galvenais ir tas, ka viņi nespēja šobrīd parūpēties par saviem bērniem. Līdz ar to viņiem vajag citas mājas un, un cilvēks, kas viņus šobrīd, kas viņus atbalsta un var palīdzēt. Un, un šobrīd jā, mums ir četras mājiņas un kopā 34 bērni un jaunieši. Um, šobrīd jaunākajiem ir trīs gadi, un vecākajiem patiesībā jau ir ļoti daudz, ir 23, jo mēs esam eh, viena no tām iestādēm, kura jauniešus atbalsta arī pēc pilngadības. Un, jā, iepriekšējā reizē mēs bijām ar mūsu bijušo audzēkļu Santu, Eh, kurā arī izmantoja šo iespēju palikt mūsu atbildībā pēc pilngadības, eh, bet eh, nu, tur galvenais nosacījums ir, ka jaunietim jāturpina mācīties. Un mēs viņus arī motivējam to darīt, jo tādā veidā mēs viņus atbalstam finansiāli, palīdzam. Mm gan, gan kaut kādu dzīvošanas maksu sadzam vai, vai ēdināšanu, kādreiz arī mācību maksu. Un, un lielākā daļa jauniešu to arī izmanto. Un, un tā, tā kā mēs šobrīd mums ir ļoti daudz um, brāļu un māsu, mums ir uh, piecu bērnu ģimene, četru bērnu, trīs. Um, tā kā ļoti bieži pie mums ievieto uh, tieši daudz bērnu ģimeņu bērnus, jo es saprotu, ka daudzu ģimenēm nav tā iespēja uzņemt tik daudz bērnu uzreiz. Un, uh, lai cik tas arī bēdīgi nebūtu, jāsaka, šis uh, pakalpojums ir ļoti pieprasīts. Mhm vai arī eh, pirms vairākiem gadiem ļoti eh, arī mēdījos daudz runāja par to, kad, eh, ka ir ļoti daudz šobrīd daudzu ģimeņu un kad, kad viņi ir gatavi darboties ar bērniem, bet tā realitāte ir tāda, ka ir ļoti daudz pusauģu, deviantu pusauģu. Un, un viņiem, diemžēl, audžu ģimenes atrast ir ļoti grūti un pat nereāli. Līdz ar to viņi nonāk ļoti bieži pie mums. Um, teiksim, mazi, veseli bērni visdrīzāk aiziet tiešām uzreiz augšu ģimenēm, kas ir ļoti labi. Bet daudz bērnu ģimenes vai, vai saucamie grūtie, nērtie pusauģi, tie visbiežāk nonāk eh, pie mums. Eh, pie mums nonāk arī bērni, kur ir pabijuši vairākās augu ģimenēs, bet tieši tā, tad, kad ir pusauģu vecumā, šai grūtajā laikā, tad, tad viņi nonāk eh, tomēr pie mums. Un, un, un tas darbs ir ļoti grūts, jo jaunieti to bērnu, eh, nu, viņu ir pametuši vistuvākie cilvēki, viņu mm. vecāki. Un tad, ja viņš vēl ir bijis auģimene un arī tur viņš ir pamests, tad, eh, nu, tad jau ir jautājums, ka viņam arī droši vien liekas, ka mēs tieši tāpat darīsim, ka mēs arī pie pirmajām grūtībām viņu sūtīsim tālāk. Un to mums, diemžēl, arī kādreiz iesaka um, dažādu iestāžu cilvēki, bet, bet mēs ļoti labi saprotam, ka tā problēma jau nav jau svarīga, kurā novadā viņš dzīvo, viņiem iet viņam līdzi. Un, un ja vien mēs varam strādāt un varam palīdzēt, tad mums tas ir jādara šeit, nevis jādomā, kur viņu atkal tālāk aizsūtīt. Tā kā šie, šīs situācijas ir ļoti dažādas, kādēļ bērni šeit nonāk, bet uh, mēs cenšamies palīdzēt katram. Varbūt kāds paliek īsāku brīdi, bet lielākā daļa viņa paliek šeit līdz savai pilngadībai vai arī ilgāk. Eh, citiem vārdiem sakot, eh, grašos eh, ļoti nu, daudz vai bieži nonāk bērni, jaunieši, kurus citur grib redzēt labāk ejam nekā nākam. Nu, tādiem žēl ir. Mm. Tādiem žēl ir, jo, jo šie bērni, par ko mēs arī nu, stāstam gan skolās, gan, gan arī nu, visur, kur viņi satiekās ar cilvēkiem ārpus bērnu ciemata, uh, šie bērni, viņiem nav šī piesaista, kas bērnam veidojas no 0 līdz 3 gadiem. Viņiem visbiežāk viņas vienkārši nav. Un viņu ar laiku, protams, ir lietas, ko mēs viņam varam iemācīt, bet ir lietas, ko, ko vairs nevar izdarīt. Tas vienkārši šis, šis, šis posms viņam nav. Un līdz ar to viņš tās attiecības veido citādāk, jo viņam nav šī emocionālā piesaiste. Viņš nezina, kā tas ir, ka mamma paņem rokās un samīļo un, un, un, un atbalsta viņu visādā veidā, arī tad, kad viņš ir pavisam maziņš. Viņam šiem bērniem visbiežāk tas nav, viņi ir redzējuši kaut ko citu tajā brīdī. Kas ir tās lietas, eh, ar ko jūs piesaistat šos bērnus un jauniešus? Lai viņi nebēgtu prom. Nu, es pieļauju, ka ir kas aizbēg, un to arī, nu, bet, bet eh, tomēr. Um, ar ko mēs viņus piesaistam, mēs eh, nu, cenšamies radīt to mājas sajūtu šeit. Eh, mēs nekad nebūsim, neaizstāsim viņu vecākus, mēs nebūsim ne mammas, ne tēti, bet mēs varam būt tā drošā vide, nu, kur viņš var arī parādīt savus ragus un, un, un darīt arī blēņas, uh, Un eh, kā man vienreiz eh, vienā izglītības iestādē teica, bet jūs visu laiku viņus aizstāviet, arī tos rakarus, bet, protams, <laughs> bet kurš cits viņus aizstāvēt? Mhm. Un, un, protams, es saprotu, ka ar eh, reizēm ir, ir pusauģi, ar kuriem ir grūti, ar kuriem ir grūti skolā, klasē, jo viņš nevar nosēdēt un viņš izaicina. Un, un uh, viņš visādi rīkojās, bet uh, nu, tā, tas ir tas veids, kā viņš domā, ka viņš to uzmanību ir dabūjis. Un, un es domāju, tas ir nu, tā drošības sajūta, ka mēs tevi nesūtīsim uzreiz prom, tad, kad tu kaut ko būsi izdarījis, mm. eh, nu, varbūt kas nav ļoti labs un, un nav foršs. Un, eh, jo, to, jo to līdzekļu, kā palīdzēt šiem bērniem, jau nav daudz. Patiesībā ir divi - ir runāt un samīļot. Un tas arī ir viss. Mm -hmm. Un, un uh, mums ir, protams, arī pusauģi, mums ir sadarbība ar policiju. Uh, un, un, un tāpat ir daudz arī ar bāriņu tiesām, ar izglītības iestādēm, un, un viens uz otru skatās, ko darīt. Nu, nav jau ko darīt. Mēs varam tikai runāt un runāt un runāt, un ar cerību, eh, ka kaut kas aizķerās un, un kaut kas paliek. Un, un, eh, eh, tā pieredze rāda, jo mēs strādājam 30 gadus, un, un šie, kā jau saku, pirmie mūsu bērni, viņiem šobrīd ir 35, 36 gadi Viņa daļa brauc ciemos, viņa brauc ciemos ar savām ģimenēm, ar saviem bērniem, ar savām otrām pusēm, un, un, un ar tādu lepnumu rāda, kur viņi ir uzauguši. Un es nedomāju, ka ir daudz bērnu namu, uh, kur jaunieši pēc tam jauni cilvēki atgriežas un lepni rāda šeit uzaugu. Un mums tā ir tāda, nu tā ir tā viņa pateicība. Mm ka viņi ar to pasaka mums paldies. Jo, ir, protams, ka mums arī jā, jāsaprot, Kā man kādreiz saka, jā, bet kādreiz bērni bija citādāk. Protams, mēs jau paši zinām, ģimenēs vēl pirms desmit gadiem bērni bija pusauģi, bija pilnīgi citādāk. Kad, šobrīd, mēs, eh, kad mēs bijām pusauģi, tad vecāki teica, kad mēs augām, tad gan tā nebija <laughs> visu laiku. Nu, tieši mainās, tā, jau. tieši tā, bet šobrīd, nu, diemžēl, interneta ietekme ir eh, nu, tas, tas, šis ir aizgājis nu, tāds, uh, tik lielā apjomā. Un, un, man liekas, tas ir tas, ar ko mēs tā ļoti cīnīties pret ko nevaram. Nu, vienkārši mums ir jāmēģina sadzīvot ar to un jāpieņem, ka bērni ir un ka viņi ir šeit telefonā. Un, ja mēs viņus varam izvilkt ārā, visādos veidos, vai ar kādu darbošanos, vai ar, vai ar kādu sporta aktivitāti, vai ar kaut ko tādu. Tas ir labi. Priecājamies par tiem brīžiem, kad viņš to telefonu noliek. Mhm. Un, un mēs jau varam būt priecīgi. Mēs esam laukos, kur, eh, kā es saku, vasarā vēl bērni tepat vietējā dīķī peld un, un ziemā uz viņas lido un, un, un blakus slēpo. Eh, un viņa darbojas laukā, bet, bet protams, šī interneta un telefona ietekme ir ļoti, ļoti liela. Jā, runājot par tādu sabiedrības noraidījumu, nāk prātā arī manā dzīvē tāda pieredze, ka man ar dēlu 13 gadīgu, neatceros 12 vai 13 gadu viņam bija, un bija jāiet uz administratīvu komisiju. Nu, tad, tad tur... Bet tur nebija skaidrs, viņš bija vainīgs vai nebija vainīgs tajā lietā, un un nebija arī pierādīts, bet nu viens bija atrasts un tagad viņu, <laughs> un, un uh, mums bija jāgaida rindā, un uh, tur tā daudz pusauģu bija, un viņi ik pa piecām minūtēm nāca ārā, un nākamais, un nākamais, un nākamais, bet viņi bija vieni paši. Un tagad iegāju es, uh, mamma, <laughs> kopā ar savu, uh, ar savu tīni, un mēs iznācām pēc 40 minūtēm ārā, jo tā bija tāda nopietna cīņa, ar eh, šiem tur 11 eh, komisijas eh, locekļiem. Un, un, un, un man bija pārmetums par to, ka es iestājos par savu dēlu. Un, uh, un viņa saka, ko jūs darīsiet, uh, kad viņš būs pieaudzis, uh, jūs arī iesiet viņu aizstāvēt. Es saku, mēs runājam par, uh, par pusaudzi, <laughs> kurš tikai, kurš tikai aug vēl. Turklāt, ja viņš būs vainīgs, Es darīšu visu, lai viņš, uzņem, lai viņš mācās uzņemties atbildību. Bet, ja viņš nav vainīgs, un jūs to nevarat pateikt, ka viņš ir <laughs> vainīgs, tad, tad eh, protams, ka es nākšu un iestāšos par viņu. Jo mm, eh, jūs kā lauva, es saku, jā, tas ir mans dēls un, eh, un mēs eh, iznākot ārā, eh, nu, es vēl joprojām neesmu pārliecināta, vai <laughs> viņš to izdarīja vai neizdarīja to lietu, bet viņš redzēja, ko tas nozīmē, kāda cīņa, un es teicu, redzi tie, jo, jo tur bija tāds uzstādījums, vainīgs, Un es saku, tie visi, kas pirms tevis iznāca ārā, viņiem nebija iespējas aizstāvēt sevi. Viņi visi iznāca ārā kā vainīgi. Jo tur bija 5 minūtes, un nākamais 5 <laughs> minūtes, un nākamais. Un, eh, un, un tagad klausoties tevi, es saprotu, ka eh, nu, tātad tie bija ierēģi. Un tikai pats komisijas vadītājs, viņš tā kā apklusināja visus pārējos, un, un, un viņš tā kā iestājas, ka nē, ka nedrīkst tā. Nu, būt bez vainas vainīgais. Lūk, un... Uh, Bet, lai viņš netiktu, nebūtu nospārdīts no komisijas tiem locekļiem, tad viņš teica, nu labi, mēs izteiksim brīdinājumu, bet par ko viņam arī <laughs> nebija skaidrs, jā. Nu, lūk, bet, eh, ka ir, eh, jā, ir ierēdniecības, tātad šis eh, noraidījums, nosodījums, un ne tikai, bet vispār no sabiedrības puses, un man gribas teikt, nu, arī klausītāji, kas mūs klausās, un varbūt, ka, ja jūs arī ar kādiem tādiem, nu, noraidošiem gadījumiem dzīvē sastopaties, ka nedrīkstam norakstīt nevienu cilvēku. Arī, ja viņš Mums ir, ir jāatcerās, mm -hmm. mums jau ir jāatcerās, nu, ka šie bērni, viņi jau, viņi jau nav piedzimuši tādi Viņus, diemžēl, mēs esam, nu, mm. diemžēl, nu, tā ir šie bērni, kas ir ievietoti šeit, nu, tie ir vecāki, kas nav par viņiem parūpējušies, mm. un tā sajūta, ka tu neesi vajadzīgs. Mums ir, ir, ir bērni, viens pusauds ar viņš saka, bet es neesmu nevienam vajadzīgs. Mm. Jo viņš bija savā ģimenē, kur par viņu nerūpējās, pēc tam viņš bija auģu ģimenē, kur 12 gados viņa aizveda bāriņties, jo viņš bija grūts un nērts. Un tā viņš arī saka. No visām skolām viņu cenšas tikt vaļā, jo tāpēc, ka viņš ir grūts, un, un eh, nu, viņš ar to sajūtu arī aug. Mm. Bet, eh, bet nu, tieši tāpēc eh, mm, nu, jums ir ģimene, ģimenes bērns, ja, un tad jūs saprotat, kā tas ir ar, ar, ar bērnu, namu bērnu, ja, kuru, kuru, kuru labā grib redzēt ejam nekā, nekā nākam šurpu. Mm -hmm. Jo ļoti bieži jau arī, nu kā, uh, Tad, kad bērnu pie mums ievieto, nu, ja viņi ir tādi lielāki, ja es viņiem arī katreiz pēc kaut kāda laika es prasu, bet vai tu saprati, kāpēc tu, nu, kāpēc tevi atvedu šeit, kāpēc tu nes mājās? Un tikai nu, reti tiešām tādi bērni, kurus mēs redzam, kam ir tāds spēcīgs raksturs, viņi ir gatavi pateikt, jā, man mamma lietoja alkoholu, vai tēvs sita mammu un ir vardarbība mājās, tāpēc es nevaru to dzīvot. Bet ko viņi visbiežāk saka? Viņa saka, es neklausīju, es negāju uz skolu, tā ir mana vaina. Mm -hmm. Un tas ir, eh, no ar to mums pēc tam ir jāstrādā, jo es viņam uzreiz saku, tā vispār nav tava vaina, ka tu esi nonācis bērnam. Un mēs, protams, visi esam viņam virsū, tad, kad viņš kaut ko nozog, tad, kad viņš skolotāju aizsūta ļoti tālu vai vēl kaut ko. Bet, eh, bet eh, tā vispār nav viņa vaina, ka viņš te ir nonācis. Un to mums kaut kā mēs baigi aizmirstam un, un liekam, kraujam uz viņu tā jau, kas viņam ir, kraujam virsū vēl eh, kaut kādu atbildību, kas vispār nav viņa atbildība. Tavuprāt, Sandra, kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, ka nav jau, nu nav jau īsti eh, kaut kādu tādu rīku, uh, E, kā darboties, kā ir, ir e, nu, izņemot to, kā es teicu, sarunu un samīļošanu, nekā jau īpaši cita mums nav. Un, un viens uz otru mēs skatāmies, vai tā būs labklājības e, ministrija, vai bērnu aizsardzības centrs, vai bāriņties, un kad tu saki, bet ko tad reāli darīt? Nu, nav jau. Nu, nav jau īsti. Es... Un, tā, un, tāpēc ir, eh, un tāpēc ir, protams, arī tā sabiedrības attieksme, nu, nu, tā, tā doma, ka uh, eh, viņš var darīt visu, un viņam nekas par to nebūs. Mm. Nu, tā, jau, tā jau mums arī šobrīd ir. Nu, pusaudzis ir neaizskarams. Viņš, diemžēl, ir tā, ka viņš var daudz ko atļauties, un viņš saprot, ka beigās būs brīdinājums ja, administratīvajā komisijā, par ko viņš iesmēja. Eh, jo, teiksim, nu, kā jau saka, kādreiz mūsu uh, Eh, bērnus biedēt ar policiju, ar cietumu. Ja viņiem vecāki ir bijuši cietumā, iznākuši ārā, tad eh, nu, viņam tas cietums neliekās nekas. Viņš saprot, nu jā, ir tā. Tāds liktenis. Viņa kādreiz, jā, viņa ar, reizēm ar lepnumu tādu mazāku, viņa nāk, man teica, ir cietumā, vai viņš iznāca no cietuma. Nu tā, viņi jau nesaprot to, to, viņi vispār nevar iedomāties, kā tas tur ir. Mhm. Un, un tāpēc viņus kaut kā biedēt, vai kad ir policija vai kaut kas, tas nav, nu, Tas nav nu tas, kas viņus reizēm ir tiešām, nu, jaunieši viņi ir tik daudz redzējuši un piedzīvojuši, kad, teici, ka tas nav tas, ar ko viņus nobiedēt. <laughs> jā, tu teici, ka nav rīku, bet vai es nekļūdīšos, ja es teikšu, ka jums ir galvenais rīks – mīlestība. Jā, nu, kā es saku, tas ir tas, ar ko mēs varam viņiem palīdzēt. Tas ir tas praktiski tas vienīgais. Mhm. Protams, Eh, kā arī mums, nu tā ikdiena ir grūta, jo mums praktiski ir eh, eh, pusauģi, un mums no 34 bērniem un jauniešiem ir tikai septiņas meitenes. Vispār ir puiši, un, un kā jūs zinat, sociālā joma ir ļoti sievišķīga, audzinātājs ir sievietes mm. skolā, izņemot dažus skolotājus, praktiski visas ir sievietes. Jā, un, un, un tā mēs te varam viņiem apkārt, eh, bet mēs esam no divām planētām. Vīrieši ir no vienas, un mēs sievietes no otras, un tas jau ir pierādīts. Un līdz ar to mēs arī cenšamies piesaistīt gan trenerus, puišus, gan mums šobrīd ir arī brīvprātīgi no Francijas divi puiši tieši ar to domu, nu, ka viņiem ka mūsu tiem bērniem ir jāparāda, ka vīrietis, viņš var būt arī tas labais, viņš var būt tas, kas nevis vienmēr sit un kliedz un dzer, mm. bet ka viņš var būt uh, pilnīgi citādāks, ka viņš var mīlēt bērnu, ka viņš var viņā ieklausīties, ka viņš var kopā ar viņu darīt. Mm. Jo šiem bērniem visbiežāk ir uh, nu, tāds nepareizs priekšstats par šo, par šo vīrieti, tēvu, to, ko viņi redzējuši mājās. Jā, э, э, tā tad э, vīrietis kā, kā ģimenes galva, kā nama priesteris, ja, mēs arī tādu skatāmies, kā tas ir bibliski, un nav šī piemēra, un tas, kā tu sāki, ir tikai sievietes, un nav tādas e, īsta vīrišķības parauga. Um, arī kā uzņemties atbildību, kā būt e, īstam vīram, ko tas vispār nozīmē. Uh, Un, eh, jā, tur jau mēs daudz par to varam runāt. Un eh, ir tāds teiciens arī, ka vīrs trin vīru. Vīrs trin vīru, ja. Eh, mhm. Ir, mm -hmm. ir kaut kāds vecums, līdz kuram ir vajadzīga tieši mamma Bet tad, bet tad nāk tas laiks, kad tieši nu, tēvs vajadzīgs. Un ja nav tēvs, tad ir kāds vīrietis dzīvē, kas ir kā, kam jābūt ir spēcīgai autoritātei. Bet runājot par mīlestību, arī tas, ko tu saki, ka uh, ka nu, nav nekādas atbildības principā. Ne? Nekas nav jādara, viņš var atļauties darīt visu. Nu, kad cilvēku tiesību jautājums, viņš, nu, viņš vairs neatbilst cilvēku tiesībām faktiski, ja, ja mēs runājam par visatļautību, jo arī Bībelē ir teikts, ka ka kārtīgs tēvs tā kā, nu, pamāca savu, pārmāca savu dēlu un, un dod rīksti, nu, tādā ziņā, ka, ka ir jāskars ar atbildību, nevis, ka, ka, <laughs> nu, ka tev piekauj vai ne kā rīksti, bet, bet mhm. tieši ir šīs robežas un atbildības uzņemšanās un tas, ka tev ir jāmācās arī saskarties ar savas rīcības sekām, kā tad cilvēks, lai iemācās, uzņemties atbildību. Nu jā, un tas jau ir tas ikdienas darbs, tas, ko dara mūsu audzinātājs, kas man liekas, ir ļoti grūts darbs. Mm. Un, un ir tās reizes, nu, ja veikalā ir paņemta konča, nu, tad nesam kopā atpakaļ naudiņu vai kaut ko darām. Nu, mēģinam šādā veidā, nu, kad esam, kā, kā es saku, aizsūtījuši skolotāju ļoti tālu, nu, tad ir jādomā, vai mums ir jāaiziet, ir jāatvainojās kopā. Kā Tas, protams, atpakaļ. nav viegli. Kā atvest, <laughs> atvest atpakaļ tieši tā. Un, un nu, tikai jau tādā veidā, tādā mazām lietām, bet, protams, arī mums daudz kas neizdodas. Un, un, un reizēm, nu, Mēs esam runājuši ar saviem šiem bijušajiem audzēkņiem, un kam ir bijušas dažādas problēmas, un, un, un esam vēl teikuši, nu varbūt aizēj parunāt ar tiem pusauģiem, kas mums ir šobrīd. Un tad man viens puisis teica, ka uh, viņš gan bija spēlējis to spēļu automātus, gan arī šo to palietojis. Un viņš man teica, zini, kamēr jūs te visi varējāt man apkārt visu kaut ko teikt, un es visu kaut ko dzirdēju. Viņš saka, bet kamēr es pats nenonācu līdz tam, uh, ka tas ir tikai traucēklis dzīvē, viņš saka, nekas nebūtu mainījies. Un ir jau tā, ka nu, katram nu, mums jau pašam ir jāuzņemās atbildība, kā es arī saku šiem pusaudžiem. Nu, ja tev 7, 8 klasē skola liekas stulba un skolotāja neko nesaprot, Nu, nebūs jau tā, ka tu pēkšņi būsi baigais gudrnieks. Nu, tev pašam ir jāuzņemās atbildība. Viss, es tagad sāku mācīties. Un es tagad gribu kaut ko ne jau priekš manis, tu mācies vai priekš skolotāju, tu mācies priekš sevis. Mm. Un sev tikai un vienīgi sev. Mēs varam vienkārši būt priecīgi par to, ka tev ir forša atzīme, vai ka tu esi kaut ko varējis izlabot, bet, bet tev pašam ir jāliek roka uz pleca un jāsaka, o, foršies, tagad, tagad man ir labāka vidēja atzīme vai, vai, vai, vai tā. Uh, ir jāuzņemās tā atbildība. Mēs nevaram visu laiku būt eh, vai, vai eh, nu, ir, ir tādi. Eh, nu, ir arī pieauguši, kas ir tādi, nu, kā jau saka, upura lomu ieņem vienmēr. Nu, kad viss viņam dara pāri, viņam ir grūti dzīvē. Un, un mums arī ir tādi bērni. Un, un kā es viņam saku, ok, jā, to nevar, mēs kas neesam to piedzīvojuši, mēs nevaram saprast, kā tas ir, kad es esmu pamests, man pamet vecāki. Bet tad, kad tu aizēji savā lielajā dzīvē, kad tu stājies darbā, kā es viņam saku, es nevienam neprasu, vai tu esi audzis bērnu namā vai nē. No vienas puses, man tas neinteresē. Man interesē, kāds tu esi, vai tu esi atbildīgs, vai tu būsi katru rītu darbā, eh, vai es uz tevi varu paļauties. Un tas ir tas, un, un tu nevari, nu, tāpēc, ka tu esi audzis bērnu namā, nu, tagad tā visu mūžu iet ar tādu karogu, žēlojiet mani. Nē, Mhm. Protams, ka tas ir smagi un grūti, bet mums jau katram ir kaut kāda smaga lieta. Bet, bet tev ir jāiemācās pirmkārt uzņemties atbildību un, un, un darīt kaut kādas lietas. Un to novērtēs visu, un nevienam neinteresē. To es bērnu namā vai, vai, vai, vai ģimenē vai vēl kaut kur tas, tas nevienam neinteresē. Jā. Jā, mēs runājam par mīlestību. Tad varbūt mūsu sarunu iepauzēsim un uh, paklausīsimies dziesmu mīlestība. Ja es runātu cilvēku neņģeļu valodos, bet mīlestības man nebūtu, es būtu kā dūrdūšais vārds kā skanūšais vorgulis, ja man arī būtu pravītošanas dāvana. Un es zinotu visus noslēpumus, visas zinības iegiltu. Ja man būtu pilnīga ticība, ka es pat kolnu sporceltu, bet mīlestības man nebūtu. Es nebūtu nekas, ja man mīlestības nebūtu. Если высу panas, visu ceru esam tic, es nebūtu nekas, ja mīlestības nebūtu. Ja visu panas, visu ceru esam tic. Mīlestība ir lamproteiga, mīlestība ir pacīteiga. Ja nesadzām pēc sava, nedomāj ļaunam ja arī pravītošana izgaistu un zinošanas izgaistu, mīlestība neizniegs nekot. Es nebūtu nekas, ja man mīlestības nebūtu. Ja visu panes, visu ceru esam tic, es nebūtu nekas, ja mīlestības nebūtu. Ja visu panes, visu ceru esam tic. Es nebūtu nekas, ja man mīlestības nebūtu. Ja visu panes, visu ceru, esam tic, es nebūtu nekas, ja mīlestības nebūtu. Ja visu panes, visu ceru, esam tic. nākotnē palikšos treis. Ticība, cerība, mīlestība, tagadnē palikšos treis. Ticība, cerība, mīlestība, bet nu jām lielāko ir mīlestība. Jā, uh, gribēju jautāt, Sandra, tev, uh, kāda ir tava motivācija 30 <laughs> gadus uh, strādāt ar šiem bērniem, bet uh, manuprāt, ka šī dziesma jau visu pateica. <laughs> jo pāri visam ir uh, mīlestība. Uh, nu jā, labs jautājums. Uh, Nu, es vienkārši ļoti, ļoti jūtos piederīga šai vietai, mhm. jo tad, kad es sāku kopā ar Kristofu šeit darboties, šeit nebija praktiski nekas. Šī vieta bija jāveido no jauna, man bija tikai 20 gadi. Un uh, tas bija tāds zināms izaicinājums, jo es esmu Rīgas centra meitene, un šobrīd es esmu pilnīgos laukos, un, un man šeit ļoti patīk. Un uh, nu, tas, ko es teicu, jā, šie Nu, š, jo tā ikdiena ir grūta. Viņa tiešām ir grūta, un, un, eh, un tas ir tāds izaicinājums. No rīta atnāc, un tu nezini, kas vēl pa dienu būs, un, un, eh, un eh, no kurienes kāds zvanīs, kur ir kaut kas varbūt atkal jāizlabo, kāda bērnu izdarīta kļūda. Uh, Bet eh, vai tas, ka man kādreiz pusauģis saka, ka šeit viss ir slikti un te neko nedrīkst darīt, un, un tad es viņiem smaidu un es saku, labi, labi, es zinu, pēc desmit gadiem tu atbrauks ciemos un teiks, ka paldies Dievam, es biju šeit. Un, un tas ir tas, kas, eh, nu, kas tā kā palīdz eh, iet uz priekšu, un tu saproti, ka šobrīd ir grūti un, un kāds varbūt dara mm. ritīgas blēņas un vienkārši savu dzīvi laiž postā, uh, bet, eh, bet tu esi viņam visu laiku aiz muguras. Arī tad, kad viņš aiziet, tad eh, viņš zina, ka šeit vienmēr var piezvanīt, šeit vienmēr var atbraukt, šeit var palūgt padomu. Un, un eh, nu, tas ir tas, kas, nu, kas, tā kā, kas tā kā šo vietu padara īpašu. Un, un es pat par to vairs tā vajag nedomāju, kāpēc es esmu šeit. Šeit ir mana vieta, un, un, un es šeit arī jūtos tiešām ļoti piederīga jā, šī te piederība, jā, un arī šiem bērniem pusauģiem svarīga šī piederība, un uh, zinu to savu pieredzi arī, ka es uh, mācījos Rīgas skolā padomu laikā, un uh, man negribējās iet uz skolu, Man jau nebija skaidrojumi toreiz, bet uh, pēc tam es sapratu, ka es tur pazudu tajā lielajā skolā, es tur biju, nu, viens no lielā skaitļa viens no lielā <laughs> bērnu skaita. Un tur nebija, nu, tu nekādīgi nevarēji sev parādīt, nu, tu biji labs, ja tev bija labas atzīmes, ja tev nebija, tad tu nekas neesi. Nu, tā tad viss ļoti vienkārši. Uh, un tad sanāca tā, ka es divus gadus uh, pilnīgi prom uh, laukos Balvu rajonā mācījos internāta skolā. Uh, 7. 8. klase, un uh, tie divi gadi, eh, tie ir tie, ir tie kas man iedeva eh, tik daudz, jo tur katrs, katrs eh, bērns tika ievērots, katram bija iespēja sevi parādīt un un tur bija darbs, un tur bija, nu, tur bija ārkārtīgi interesants un saturīgs arī, nu, gan tur brīvā laika pavadīšana un viss, un, un galvenais mīlestība tas ne tā, ka tikai, nu, tavs skolotājs, visi skolotāji zināja visus bērnus, <laughs> visas klases, un, un e, nekad neviens nepagāja garām e, tā kā tukšai vietai, un e, jā, tāda arī, un faktiski tāds pamatu pamats, eh, ja runā par skolu, kas ir iedots visai dzīvei, un pirms tam, diemžēl, tie seši gadi, nu, kaut kā nomuļāti lielā skolā, <laughs> jā, nu tā. Jā, tas par to piesaist, par to, ka parādīt, jā, ka neatkarīgi no tā, ko tu dari, tu esi svarīgs, tu esi vērtība, tāpēc, ka tu esi. Ja nu, tieši tā, un uh, Uh, nu, ne jau nejauši šie bērni šeit ir nokļuvuši, nu, un konkrēti šie bērni. Yeah. Un, un es tiešām domāju, ka viņi ar to ar, to ar laiku saprot, varbūt cits, varbūt mazāk tic kaut kam, vai tic dievam, vai, vai bet es domāju, ka, nu, kā nav nejauši, jo šeit ir dieva klātbūtne, un šie bērni, kas tie ir, mums arī ir, nu, tā mēs viņus arī pieņemam tādus, kā viņi ir, un, un Mēģinam, mums nesanāk vienmēr. Mm. Tā arī ir, jāsaka, godīgi. Vienmēr neizdodas, bet ir daudz, kas izdodas. Un, un, uh, un ja vien viņi izaug par labiem cilvēkiem, ja viņi veido savas ģimenes, viņiem ir bērni, viņi rūpējas par saviem bērniem, tad tā, uh, es domāju, ka mēs esam izdarījuši to, to, to darbiņu, kas, ir, kas mums bija paredzēts, kas mums ir uzlikts. Un mēs arī ar to varam nu, lepoties, ka tas ir izdarīts. Mm. Jā, kādas tādas aktualitātes varbūt ir, kas, eh, kas jums tur šobrīd notiek vai ir plānots <laughs> grašos? Uh, jā, mēs ir šobrīd nu pat uh, šajā nedēļā mums uh, atbrauca divi brīvprātīgie puiši no Francijas. Mums ir sadarbība ar, ar vienu organizāciju, kas ir tā kā civil dienests Francijā. Viņi var izvēlēties astoņus mēnešus viņi ir šeit, kas ir eh, ļoti labs, manuprāt, pietiekoši ilgs laiks, lai viņi iepazītu šo vietu, lai viņi iepazītu bērnus. Un, un viņu tas nu, galvenais uzdevums ir um, darboties ar dažādām brīvā laika aktivitātēm. Mm -hmm. Jo audzinātāja mums šeit ir četras mājas, un tā vienā mājā, kur ir septiņi, astoņi bērni, tur ir viena audzinātāja vienā dienā. Un, protams, ka viņai ir daudz mājas pienākumu, un ir tāpat skolas mājas darba, un tad ir labi, ka ir vēl kāds, kas, kas darbojas ar tiem bērniem, kuri ir brīvi tajā brīdī, kuri, kuri kuri kaut ko grib darīt, un, un kuri reizēm, kā es saku, brīvprātīgajiem, neiedomājieties, ka jums pēkšņi ar visiem bērniem kaut kas jāorganizē. Mhm. Spēlējiet ar vienu bērnu kaut kādu galdu spēli. Tas bērns būs pārlaimīgs, jo viņam ir savs pieaugušais tajā brīdī. Mhm. Un vēl puisis, viņi ir vienkārši laimīgi. Un, un tā kā mēs par šiem brīvprātīgiem esam priecīgi, mums varbūt nav tāda Eh, pieredze ar brīvprātīgiem Latvijā, kas eh, varbūt brauktu tieši tā šeit darboties katru dienu, jo mēs, nu, es saprotu, ka šādu cilvēku droši vien noteikti vairāk ir Rīgā, un mēs esam tālu no Rīgas, bet mums ir cilvēki, kā es saku, mūsu draugi, grašu draugi, mums šajā nedēļas nogalē eh, bija tāds vīrietis Vladimirs, kurš brauc šeit jau ar, jau, man liekas, jau vairākus, trīs, četrus gadus ar saviem draugiem, ar saviem kolēģiem, un, un vienkārši norganizēja sestdienu visādas aktivitātes bērniem. Un tur piedalījās arī visi tie, kuriem nekad neko negribās un kuri labāk sēž mājā pie telefona. Viņiem bija gan dažādas galda spēles, un reizēm pat pavisam vienkāršas. Arī izrādās pusaudzim, viņš labprāt kaut ko pakrāso un kaut ko padara tādu pavisam vienkāršu. Viņiem bija vēstures eh, eh, tāda tā kā izziņu spēle, tad viņiem bija loku šaušana, tad viņiem bija tāds cīņu, um, arī tāds, tāds uh, tā kā stūrs. Tad bija sieviete, kas bija atbraukusi hennu krāsot uz rokām, un, un, nu tādas, un visi bija priecīgi, visi tiešām mēs kaut kādas trīs stundas darbojamies, un tie ir tie cilvēki, nu, kas nenobīstas un kas brauc atkārtoti, un, un savukārt šiem, man liekas, mūsu bērniem tā ir tāda nu, neapzināti tāda vērtība. Viņš redz, ka tas cilvēks brauc atkal un atkal, mm. ka tas nav bijis tikai vienreiz, un, un, un man liekas, tas tāds, un viņi tiešām viss priecīgi. Tā kā, tā kā šis brīvprātīgo. Cilvēki, kuriem to esi vajadzīgs, ja? jā, <laughs> tieši tā. Mm. Un kad, ka viņi nenobīstās, ja, kad vienreiz viens pusaudzājs te negrib, kas man te atkal jādara, kāpēc man te jānāk. Un, un, un viņš no tā nenobīst, jo nākamā reizē pusaudzis ir klāts un, un, un ir pirmais, pirmais. gatavs krāt zīmodziņus par, par nopelnītajiem punktiem. Un, un, un tā. tā kā tas brīvprātīgo nu, darbs ir svarīgs. Un, uh, mēs esam vienmēr pateicīgi visiem cilvēkiem, kuri šeit brauc un kuri ziedo savu laiku. Mm -hmm. Tas jau ir tas, mums nekad nav laika nekam. Un, ja tu vari atbraukt no Rīgas sestdienā, veselu dienu veltīt eh, šiem bērniem, tad tas ir vienkārši mhm. lieliski. Es varu būt nu, tiešām ļoti pateicīga par to. Tā kā šis mums ir tāds projekts, tad mēs. Eh, Bet arī nu, tā ir, kas ir tā, galvenais? Es atvainojos, Sandra, tā ir arī tāda nu, visu laiku aktualitāte un vajadzība. Jā, lai jā, brauktu protams. kāds, jā? Mm. Protams, mēs esam priecīgi, saka cilvēki, nu, piemēram, protams, mēs nevaram, mēs neorganizējam visu laiku kaut ko saviem bērniem, viņiem arī gribas atpūsties Jā. vienkārši ēdienā. Bet, kad cilvēki vai kādreiz uzaicina kaut kur ekskursijā, protams, tad mums ir jautājums par transportu. Ir mums ir arī šis cilvēks, kas bija tagad nedēļas nogalē, viņi tad arī mums transportu nosponsorē, mm. nu, kas ir kā ļoti daudz. Un, un, nu, nu, tādas lietas. Tad mums ir Siguldā draugi no Siguldas arī, kas vai nu atbrauc ik pa laikam, vai savukārt uzaicina mūsu ciemos. E, nu tā, tas ir, tā ir tāda ļoti liela vērtība. Un, un, un savukārt, jā, tad, ja atbrauc mums no Francijas šie jaunieši, arī tas ir tāds, nu, Vai tas, nu, paredz, jau... vai tas paredz arī to, ka grašu jauniešiem būtu iespēja doties Franciju ciemos? E, tas nav tāds apmaiņas projekts, bet, bet mums ir bērni un jaunieši, kas reizēm dodas vasarā ciemoties uz kādu ģimeni Francijā, mm. ja mēs varam atrast. Un, un tā ir tāda liela vērtība, tad, kad mums bija šie pirmie jaunieši, viņiem praktiski visiem bija ģimene Francijā. Mm. Un, un šobrīd tiem, kam ir tie 35, eh, viņi vēl ar vienu ir kontaktā ar šīm ģimenēm. Mm. Ir, ir eh, jaunieši, kas pateicoties tam, ka viņi runā franciski, viņi māc, izmācījās Francijā. Mm. Un, un, un daži tur dzīvo. Um, tā, tā ir arī, un tā ir viņiem, kā viņi teica, franču mamma, franču tēvs, mana franču ģimene. Mm. Un, un, un tā, tas bija tas, kāpēc mēs to iesākām ar domu, lai bērniem būtu šie uh, pozitīvā ģimenes pieredze, mm. kur ir tētis, mamma, kur ir citi bērni, eh, eh, kur ir, eh, kur ir dažādi kopīgi pasākumi, kur varbūt ir kādi strīdi, kur ir jāatrisina kāda problēma, bet kur ir abi vecāki un, un, un kur viņi redz, ka tas viss var būt miermīlīgā veidā. Un kas mums bija kādreiz sākumā, kad bērni satraucās, nu kā Francijā mēs zinām, pieaugšie dzer vīnu. Mhm. Un tad mēs viņiem, un bērns saka, viņi dzer vīnu. Es saku, bet tu redzi, kā ir, ka var dzert un nepiecerties. Nu, ka tā arī ir, eh, ka tu vari iemācīties, ka tas arī ir kaut kas normāls, ko pieaugušie cilvēki dara, bet ko dara pilnīgi nu, tā normālā, pieņemamā veidā. Un tā arī bija kaut kāda savu mācību. Mums tā sākumā likās jocīgi, ka bērni to, bet, protams, viņš uzreiz to ievēro. Tas bija tāds arī Um, tā kā jā, tā ir tāda liela vērtība šī, šīs arī šīs ģimenes, jo nu, Latvijā mums ir eh, praktiski viesģimenes, mums ir ļoti, ļoti maz. Jo arī viesģimenes viņi vēlas mazus Nu, jāsaka, reizēm ir pa telefonu, kā man zvana mazus klausīgus bērnus. Mm -hmm. Un tad es viņiem saku, šai veikalā šī tāda nav. <laughs> Šeit ir normāli bērni, kuri dara arī blēņas, un, protams, ka pārsvarā mums ir pusauģi, Un, un, protams, ka tad, ja tā ir daudz bērnu ģimene, nu, tad ir jocīgi, ja tikai vienu bērnu kaut kur ņem, bet ja citi paliek. Nu, tā, tas tā kā mm. ar, ar Latvijā mums tas nav tik vienkārši ar šīm viesģimenēm, bet, eh, bet tāpēc es saku, mēs esam priecīgi, ka mums veidojas, eh, ka mums ir draugi, tāds draugu pulciņš, eh, un, un, un kas mūs ik pa laikam apciemo. Uh, Eh, mums ir tāds jēkabs Rīgā, kas ar saviem draugiem, ar savu ģimeni, eh, viņš katru gadu Ziemassvētkos bērniem, viņa ar draugiem dāvina nu, tādu bērnu kaut kādu izvēlētas dāvanas un, un skaisti iesaiņotas. Un tas ir nu, tāds, liekas, cik forši, kad eh, nu, tādi jauni cilvēki ir gatavi uzņemties. Un arī jau uh, jau cik gadus no, no, no vietas un brauc šeit un organizē tur sporta dienas. Nu, tā, tas, tāds, nu, tas nav viegli. Katru reizi viņi saka, vai mēs esam nobijušies, kā būs. Un mēs arī nezinām, kā būs. Mhm. Vai tas pusaudzis gribēs šodien iet, vai viņam šodien nu, ir tā diena, kad viņš neko negrib. Mhm. Un, un kā viņu tomēr dabūt un, un mhm. un lai cilvēkiem ir vēlme atkal braukt. Tā. Tā kā, tā, tas ir tas brīvprātīgo darbs, ir tāds Nu, ir tāds, tāds, eh, jā, jā. Un tiešām mēs esam pateicīgi jebkuram cilvēkam, kurš šeit atbrauc. Jo es saku, tas, eh, eh, tas laiks, ko viņi ziedo, nu, viņi to atņem savai ģimenei, viņi atņem to sev un viņi iedod šiem bērniem. Mhm. Tas tā, tā, tā, tā ir ļoti, ļoti mīlestības upuris. Jā, mhm. jā. Mhm. Tieši tā. Nu tā, tas ir tāds mūsu, man liekas, ar ko mēs tā cenšamies arī darbojamies ļoti. Un, protams, mums ir daudz, mums ir jādomā, kā šos bērnus nodarbināt. Tieši tāpēc, lai viņi nedarītu visādas blēņas un neiet, un tad mums ir jādomā piesaistīt kādu sporta treneri vai uz kuru treniņu vest vai uz kādu pulciņu. Tas mums tāds arī ļoti, jo mēs jau zinām, kā ir ģimenē, ja ir viens, divi vai trīs bērni ja viņi visur, kur ir jāizvedā uz kādu polciņu, tad mums viņi ir 30, kas labprāt kaut kur dodas, un vai kurus vajadzētu kaut kur vest un vajadzētu piespiest, kad ir jāsporto, un ja tu esi iesācis, tad jādara līdz galam. Tas arī ir ļoti tāds liels izaicinājums mums, un, un uh, mhm. nu tā, tas, tas ir tāds, ko mēs pie kā tā ļoti aktīvi piesaistamies. Un tā. Jā. Uh, un tās uh, vajadzības. Varbūt kāds grib uh, palīdzēt, uh, nu, mūsu klausītājs, varbūt viņam tagad raisās doma, ka viņš varētu aizbraukt, un arī m, varbūt nav idejas, ko darīt, bet tad droši vien var ar tevi sazināties, tu jau tās vajadzības tad pastāstītu. Jā, noteikti, ja ir, kā es vienmēr saku, mums vienmēr no, lieti noderētu uh, Ehm, kāds vīriešu cilvēks, kurš prot visu kaut ko saremontēt vienkāršu vai salabot, jo jūs zināt, kā tas ir, kad ir daudz ēku un daudz bērnu un ir tikai viens saimnieks mājās, kurš eh, tad arī skrien pa visurienu. Un, un mums ir bijuši arī no Francijas skolām uzbrauc praktikanti, kur palīdz krāsot bērnu istabas, kur eh, nu, vienkārši tādas lietas darīt. Un ehm, tas ir kaut kas tāds, kas vienmēr ir ļoti, ļoti noderīgs. Tad es zinu, ka bērniem ļoti patīk eh, Kādreiz atbrauc cilvēki, kuriem ir suņi. Mm. Tas, tas ir, eh, nu, tur uzreiz ir klāt pilnīgi visi. Tas ir kaut kas tāds, kas, kas viņiem ļoti patīk. Un, mm. Eh, kādreiz mums ir kāds, kas piesakās, nu, kad ir frizieris vajadzīgs un kas ir gatavs mm -hmm. viņus visādi saprizēt, jo jūs saprotat, ka ir daudz frizūru, 30 <laughs> vismaz. Un, un tas arī ir tāds, kas ir ik pa laikam vajadzīgs. Eh, nepaiet ne pāris mēneši, kad atkal meklējam kādu, kas, kas labprāt to dara. Un, Un, un, nu tā, tā kā tādas ikdienas visādas lietas vienmēr ir noderīgas, un cilvēkiem varbūt reizēm pašiem ir kāda ideja, atbraukt kaut ko tiešām noorganizēt vai. vai mhm. Jo vienkāršāk ir kādam droši vien atbraukt pie mums ciemos, nekā uzaicināt mūs visus, jo mēs esam daudz. Un, un tad uzreiz ir šis transporta jautājums. Un, manuprāt. Mhm. un kā ar materiālām lietām? kas būtu kāda? No nu, ar materiālām lietām, kā es saku, arī vienmēr jau ir lietas, kas noder, kas ir bērniem vajadzīgas vai, vai kaut kādas saimniecības lietas, līdzekļi, nezinu, vienmēr kāda veļas mašīna, kā es saku, vienmēr vienai ir jāstāv rezervē, mm -hmm. jo, ja kāda noplīst, tad, eh, tad ir uzreiz jāliek kaut kas vietā. Mēs nevaram nedēļu labot un gaidīt, eh, jo tur nevar, tas, tas nevar gaidīt, piemēram, kaut vai tāda lieta. Un, un, mm -hmm. uh, nu, tāds, tāds pilnīgi ikdienišas reizēm vajadzības. Jā. Uh, Paldies, tev, Sandra, par to, ko tu dari. Sveiciens eh, visai tavai komandai un pateicība no karitām, <laughs> arī no karitas, Paldies. arī, arī no, no radio. Mm, jā, jo tu arī esi, nu, faktiski tu esi viena pārstāv, bet var teikt, jūs visi esat viesojušies. Mēs esam komanda, jo es viena pilnīgi neko šeit neizdarītu. <laughs> Mēs esam komanda, kādi 20 cilvēki, un kā es vienmēr saku, vissmagākais darbs šeit ir audzinātājiem, mm. tiešām. Mm. Tad, tad tā kā esi... mēs esam komanda, un es esmu priecīga, kad, ka man vismaz... ir šādi cilvēki apkārt. Tu esi vismaz reiz 20, jā. <laughs> jā. Uh, <laughs> varbūt tev kāds uh, novēlējums, ieteikums klausītājiem? Mīliet viens otru un pieņemiet viens otru tādi, kādi mēs esam. Mm un mēģiniet saprast, un, un, un nevis mēģināt kādu mainīt, bet uh, varbūt mainiet savu skatu uz cilvēkiem un mm. vienkārši mīliet viens otru. Mīliet viens otru, davājiet smaidu, labus vārdus. Jā. 3, 2, 1. Rīta cēliens kopā ar Karitas Latviju. Īsteno mīlestību darbos.